Abian, izeneko gertakari nagusiaz interesatuko gara gaur bereziki, ameka karrikako arten fabrikaren kultur denboraldiaren astapena markatuz, abian izeneko eguna, ospatuko baitute aurten ere. Irailaren amaseian iraganen da, ustaritzeko karriketan musika, zirkoa, dantza eta pailazoak urbildu araziko dituztelarik orotara amar bat ikuskizun. Bauren inguruko setasunak bilduko ditugu berehala zurekin, pampi merkapi. Eskual hirigune elkargoko e, e eskualdeari interesatuko gira, lugalde ere eta orten lehen aldiko, zuzte dut e, elkar lan bat ofizializatuko da, basen afarroko lugalde ere batean lan egiten baitu zuen, amekan hortengo lehen saioa abiatzeko, hori da Sabina? Bai, Egia erran, badu urte batzu elkarrekin lan egiten dugura, puntualki, baina no jorain denak elkarrekin gira Euskal Egi Elkagoko zerbitzu kulturalean, eta beraz, eh, nahi ginuen pixka bat eh, gure elkarlana, eta beraz gure denboraldia biatzeak eh, berrasti buruan egiten ditugu, eta ikurgahia mankomunak baditugu, eta lan, lan partekatzeak eh, hainiztu ditugu. Ah, jada, adostu dituzue ekitaldi zumeitzu ikusten alko dira bitokietan? Beraz, eh, amaseian, irailaren amaseian ustaritzen, bereziki erriko plazaren inguruan eta gero haratsan azken ikusgarri bat bilgune plazan, eta beraz, larumat eta igandean, eh, irailaren amazazpian igandean, izanen da baigojin basena afagoa egian anturaturik eh, bere denboraldia biatzea. Egan behar da, aurten uh, ustaritzen uh, izanik, erriko etxak baduela ere merkatu bat abiatzen duela hor, goizalde hortan, eta berdemoran baduzela ere ikusgarri bat hor juntatu duzuena merkatu hori. Bai, gure programazioa hasten da biak terditan eta aratzeko amarrak terdiak arte joan da. Baina badugu klun bat, godot kluna deitzen dena, portugaletik eh, heldu dena, eta berak eginen du ere, larun bat goizeko merkatuan uh, pasaia tipi bat, improbisak eta merkatu horren abiatzearen eh, ospatzeko. Odan, berdin interesatuko gira segidan ah, programazioari, hasi betzira erraiten gogot portugues uh, eh, pailaso hori, delako uh, eh, elduek ezagutzen dituzten, olako mm, filma beldo garrietan agertzen diren itxura suriz, ileakarro, baina ez da hortarik, erranen daukuzu, ez dela beldo hau hori bera. Bai, beldur egiten du, eldu eri beriziki, baina ez ez da beldur Publiko guzientzat da eta biziki egin da. Baina egia bat duela, pailazu tradizionalaren itxura eta bere irri gorri haundi horrek batzutan pixka bat beldur egiten alukela argazkitan. Bairan ez du bate beldur egiten. Bon, hau goizian ikusten alko da, hor, merkatuan ibiliko baita, duzu. baina atxaldean ere izanen da ikusgarri finko bat unekin, horrean mentuaz ordean hartuko ditugu, zu programazioa biak eta erditan hasten ofizialki. Bai, biak terdetan hasiko da duos kolektibo dantza bikutearekin. Kompaina hori gazteiz eta bilboko kompaina bat da. Eta bereziki eh, argistatu nahi ginuen, zeren kajikan, eh, kajikako eh, plataforman, Euskal Plataforman eh, aurten lagundu dugun proiektua da. Euskal Plataforma hori da mugaz gaindiko plataforma bat, eh, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako eh, E, antolatzaile batzuekin sustatu duguna Euskaregian kajikako arten e, sohkuntzaren sustatzeko. Ara. Beraz, duos kolektibo, bi aldiz eh, hariko dira dantzan, biak eterdietan eta seiontan. Gero, hau, erriko plazan, e, pilota plazan izanen da, funtsan parteik handiena eginen da? Bai, horko inguruetan pilota plazan izanen dira, askia handia da beraz izanen dira bizpairu ikusgahi, parte desberdinetan, eta parek, parean ere aja behitutze plaza tipiko bat, plaza behia deitzen duguna, ez da bere igiazko izena, benanguk deitu dugu plaza behia, beraz hor izanen da, biak terditarik sortzionak arteko programazio bat, eta o, zirko, danza, antzerki eta musika, eta gero sortzionetan uh, eh, partituko gira deabru beltzak uh, bilboko kompainiarekin bilguneruntz. Haiek emanen daukute ikusgahi biltari bat, perkusio eta susiriak egiten duten bezala usaian. Eta haratzean izanen da, beraz, behatxeak eterdietan bilgune plazan, lota gazteluaren parean, biboak kompainia, zirko kompainia haien ikusgahi, uh, eh, eh, berriarekin, eta hori da guretzat, eh, pixka bat, gure ikusgahi ahondiena, uh, estruktura potolo batekin, argi, musika eta zirkoa. Mhm. Eta haintzin, eh, izanen dira beste batzu ere, fite aipatzeko berdin mikro Shakespeare ikusgarria? Bai, hori da e, eh, kompatnia katalandar bat, Lightroom eh, Teatre, eta bo, ikusgarri hori egia erran sorpresa bat da. Shakespearean e, ikusgarri bat izanen da, baina ez da inoiz ikusi duzuen Shakespearean e, ikusgarri bat bezalakoa izanen, sorpresa. Eta hor ez da tenore... E, berezi bat iraunen du iruak terditarik seiak terdi arte. Eta dira sortzi minutoko pasaldiak. Beraz, joaiten antziste iruak terdita seiak terdi artean nahi duzielarik. Eta gio, le mobiletik ehm, kompania zer da? Le mobilet da ardes eh, eskualdeko dantza kompania bat. Eta haiek, bera, eh, dantza ikusgarri bat proposatuko daukute, terraza batean. Berro gaita amarka dako nostalgia zerbait. Mm. Eta ipatu du baitugu elkarlana eta behar ikusgarriak izanen direla hor garazi baigorriko e, e, lur alde Hor e, godot aipatu dugu eta bada beste bat ere. Bai, bada Henri Marie G. kompainaren 3D ikusgarria, irude. Zirko eh, ikusgarri bat da, e, artistak egeran sortu du eh, zirkoa egiteko instrumentu bat, Ez, ez, dena usaiako bat, ez da trapezio bat, ez dira ekilibrioko gauza horiek, da berri bat sortu du, eta horrekin ikusgarri bat egin du. Eta garazin ere hariko da igandean, e, bai gorin, bakatu. Kompainia hau ere laguntzen dugu, demar amar e, proiektu Europaren e, e, kari. Proiektu hori da e, Pirinoetako, Bialdetako, e, zirkoan ari diren struktura desberdinekin lantzen dugun, Eh, zirko munduaren e, bultzatze eta sustengu proiektu Europak bat. Beraz, Kataluniako midi pirene eta Euskal Ejiko lankide batzuekin. Mm Haba, -hmm. beraz, Tulu zetik heldu da. Eta biztan dena, musikat alde bat gomitatzen duzio usaian? Bai, animatzeko ikusgarrien artean ere beraz musika eta aurten izanen da akustil gang eh, langon errikoak dira eta haiek eh, egiten dute beraz badute fanfare bat usaian bezala, me haien berezitasuna da stilpan eh, instrumentua erabiltzen dutela stilpan bat da metalesko instrumentu erronda bat, horren gainean eskuekin jotzen dute eta egiten ditu arrabots piskat metalikoak baina gusuak. Eta beraz hartzen dituzte eh, musika internazional ezagunak eta berriz ematen dituzte fanfare moduan baina instrumentu horrekin. Eta ematen du batzutan piskat karibetako soinu bat eh, bezala. Nenaren ugarteetatik eldu den soinu bat, baina langoetik eldu dira. <laughs> Hori da, langon bitxeko eh, akustil gang berriz eh, reiteko, eh, eta azken setasunak nahi balima dira ere zuen web gunean pentsu dena badela, baina ustaritzen biskat kokatzeko, ustaritzen aski zabala baita lekutiz berdinekin? Bai, beraz, kasu bilekutan izanen gira, importanteena atxalde guzian biak terditarik sortziak arte, erriko plazan, erriko plaza deitzen dugun hori da, Uztaritze zahajean, bada karrika batola susen-susena, jatsutik etortzen dena ere, jatsu, bala, sentzu bakarriko eh, karrika bat, e, jatsura, edo jatsutik jiten alda edo bidea honditik, eta hor, erditsutan postaren kasik parean bada plaza bat. Eta hor izanen da, eta gero aratzean, beraz, bilgune plazan, lota gazteluaren pareko plaza hortan, pivoak kompainia, baina hor normalki estruktura aski potoloa da, beraz ikusi behar zinukete urundik. Mhm. Ordean, eta biztan da, finitzeko, Baxena Farroko um, zokiarekin lan egindu ziela programazioan, programazioan, baina gehiago ere eskukaldi bat eh, duzie, Elgarri? Bai, e, ba, lan egiten du programazioa da ikusten dena eta ikusten ez dena teknika mailan, eh, be material teknikoa eta teknikariak bietan ari dira, eta gero gure eh, langileak eh, haiek etorriko dira gure laguntzera ustaritzera larun batean eta gu igandean joanen gira haien laguntzera bai gojira. Mhm. Eta pentsu dut, elkar lan hori azkartuko dela ondoko urteetan, e, irigune behiarekin kultur zerbitzu horokor bat iburuz joanen baita, dena den? Hori da, momentuko denak eh, eh bakotsa bere ere moan ari gira oino bainan ber zerbitzu kulturalean gira eta helburua da zerbitzu kultural bakar baten sortzea denek elgarrekin bainan Ara, momentuko e, kultura kompetentzia fakultatibo bat da, deitzen duten bezala, beraz, 2000 emezortzia arte dute, eh, haute txiek hautatzeko, erri elkargoak atxikitzen duenetz kultura edo berri zematen duenetz irieri, iri eta errieri. Bileskak, Sabina? I woke on this morning where the cold Basabina Klavegiren adirazpen guzti gelditzen gara eta gogon hartu asteburuntan duzuela abian izeneko gertakari nagusia. Eh? Ameka karrikako arten fabrikaren kultur denboraldiaren astapena markatzeko antolatu duten eguna. Osoki urririk da eta belanaldi guzti irekia, nola ez? ustaritzeko karriketan beraz, larun batuntan, musika, zirkua, dantza eta pailazoak ikusi izango dituzue besteak beste. Balea. Bai, Carmen Etxalarkoa pastoralago webunea daukagu, antxetik et masterren bidez eros daitezke sarrerak. E, bueno, ni uste Euskal Herrian egondu direla sakabanatuak sarrerak saltzeko, e, orain bildu ditugu, e, bakar batzuk baditugu salmentan e, segulako arrakasta izan dutelako, adibidez e, Iruñan, e, bueno, bortziritan baditugu, eta gero iparralden ere eh, oraindikan salgai daude. E, pila bat saldu dire, gure mm, posterako, saldu dire pila bat, orduan nik bai animatuko nuke jendia, nahi badu etorri lehen bailen erostea, ze ni uste agortuko diren eguna, eguna aietu bino lehen. Bakarmen etxalarkoa pastoralean parte hartzen duen Mireia Martinezen dirazpenak jarri dizkizuegu, pastoralunen ikusteko bi aukera izanen baitituzue asteburu honetan. Larun batean eta igandean etxalarren bi aldiz eskeniko dute pastorala eta laguk ba setasun guztiak bilduko dituko eh? biharko kultura talean Mireia Martinezekin izandako sola saldia osoki entzunal izango baituzue. Le temps des Festivala, Biarritzen irailaren sortitik espira. Ondartzan, plazetan eta antzukietan, gunez erria dantzaren erritmoan. Ogoita zazpi kompainarekin, berrogoita amar itzordutan. Maite duzue bideiatzea, irri egitea, musika, emozioa, hip-hop, baleta, dantzagaraikidea, denendako izanen da. Ba aldakizue gure formularekin bi ikuskizunak berrogoita lau errotan direla? Informazio guziak letandeme.com webgunean edo telefonoz 0 bost bost bederatzi bi bi bi 0 bi bat. Asena Faroako Egean Zofiak Orkesturi Sasoi Abiatzea Irailaren amazazpian igandez baigorin Nun? Baigorin Aratsaldeko iruetatik goiti dantza, zirko, musika ikusgarriak kitorik! Wow! Irailaren amasei eta amazazpian, donosteiko jostagunean, Galindoz familiaren karpapean udul zirko ikusgarria, aratsaldeko lauetan eta seiak terditan. Baina, kasu, tokiak murriztuak direnez, obea entzinetik hartzea garazibaigori.com gunetik pasatuz. Beraz, itzordua emaiten dizugu baigorin, xeetasunentzat, tokientzat, zenbaki bat, 0 bost, bost behatzi, iru zazpi, zazpi 0, iru sortzi, gune bat, garazibaiguri.com Kultur alea. Azteko hori, ba, Robi Batxoren kantu bat, horra segida pixka bat gure kolaborazio, eta beste, Robi Batxoren kantu hori bakarrik ingo du, baina horrekin hasiko gara. Ha? Blue Crystal Fire. Bai. Babadok eh, webguneak jakinara duenez aspaldiko asmo bat gauzatuz, Joseba Irazokik eta beinat Asiarik, udazken ontan, Robi Baso, kantagile estatu batuararen komposizioekin, disko bat plazaratuko dute Joseba Irazoki Beñatasiari Asiari eta Julen Asiari elkarlanean burutuko dute proiektu berri hau eta diotenez Robi Baso kantagile estatu konposizioak bilduko baditu lanunek Asiarik diskorako propio sortutako zenbait pizza ere jasoko dituzte. Babadok.eus egunean eh, jasodugun informazioa duzu honakoa eta badok.eus egunean berean aurkituko duzu. Entzuten ari zareten pieza. Don't Bear hausa izan da entzule gaurkoak emanduen guztian, eraldetik besterik zibiar arte esaten dizuet, eta bien bitartan ongizan, Aio! akotxak desekretia bat du. Beko xeria. Ozan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen? Zinema zitzegiten hastu mara izan. asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan helburua ez daiz bost klon, klon edo bost dantzeri zinez perfektuak behar. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko behertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA